penggalihe pun Rama. Jian kaya seni ketoprak. Nuwun ngestoaken dawuh Kanjeng Rama. Kepareng ingkang putra lajeng amiwiti gending mengkono tak parngake marata tole enggal gage mangkato. Gendingane pelok napa slendro, Pak? Eh, cintingno pelok barang. Nggih. pelok barang kula casi gending sing kelandeng dewi kepenak. Weh, apa le? Sinom Parijata. Weh lah, seneng aku kuwi. Coba, coba. Dicoba dhisik. Lah nyoba niku ya terus dibake sagungan sisan tadi men. Sesuk nek panjen apik yur dikersakake ditimbali dawi kelenengan ngono. Eh coba-coba saiki. di aturi sinom pari kenyo pari jodoh kok pari kenyo ora ayo gem soni gitu taning prabu <laughs> kok tiba u uh? wong nata kok eh siapa nata Lah kok dadi Kang Rata kok dadi dutan? Tembange iki dutane Nata ngono ora kok dutane Prabu. Tami. Tami. Tama. Tama. មន់មិញមក penak tenan. Wah. Wah, ketawang sinom pari joto. Mbak. Wah. Hmm. Gonge kok gluduk. Mongko gandul. Noni noni nono nono to. Nang omah macul. Ini <laughs> kayak kabatan gitu. ming waton. Ana nang njero omah kok macul. Kowe nek ngrungokke ngrungokke rasane Mbak Dhe, Mbak Dhe ora tau peneri e kok rewel. apik iki. Gerongane iso turut. Teges iki swara kur. Sing siji slendro sing siji pelok. Ayo ora umum gerongan kok. Sing siji slendro sing siji pelok ora. Ning kepenak kok swarane. Kepenak. Cara manuke kung. Hmm, ayo. Wah. Apik iki. Birungan sing ngono piye? Sian. Iki swara arum kok mah ora dadekke penggerong. Yen kudune ku japukane kudune penggerong ah, kok dadi ora sing ngendik mas ngono piye? Awang kira karo nangis. Ali nagih ra oleh-oleh. Kira karo nagih utang. ana sing modern niki apik iki mau sing senggan iya iyem disabetke kloyam klayem greketake ngono aja ngono <laughs> kok slendro tebune kok ijo padune ngoso ngono aja ngono bayem bayam bayam Di diuntingi mrina padura bojone <laughs> ora dodho ning gawe wangsalan diuntingi kok padura bojone ngono oh, prabu talinyuwara catetno le bayem bangun kok nyatetke tak apalke kok ngono aja ngono wong senggaan ya darani ro nangis. Petruk nanti Petruk? Akae apa Petruk rene? Wah, Kang garengnya anggar karo kiai ini rumah sakok le setel. <laughs> Irunge mak telosor. Biyen-biyene kepiye ngono kok? Irung kok dhewe-dhewe. Sing kono dawa, sing kene bundel. Ha iki ndelik. Wis, aja nyandra irung. Aku biyen dek cilik-cilikane rak mergo keblegan <laughs> pakel. Aning aku nek dong ora dong wetengku cilik. Didelok kadi mburi bodil. Ayah. Tenan, ora ana sing ngalem bonomne Tadi kadimburi ketok pawakane wewek tur gagah. Ah iya. Ini ya kuwi anggar kadingiringan. <laughs> Anu sih satu kono irung sing kiras brengos. <laughs> Men. Ketok merentol ngono papi. Kowe iki cok reko-reko wae, Pak ora. Yo ana kocok matane kae karepe. Ya ini semar ki. Nek omonge waton wong tuwa ora ngerti pengalaman. Aku merokok ketoke ganteng ngono lho. Aku nek dinggone kuwi apa ora laku-laku sentelik-sentelik. Ane ah, gondrong as ya ora wangun kok ya kowe iki ora. Anu to le, kowe ngendika sing apik le. Nggih, Pak. Gareng mos gending alus. Sinom parijata. Aku loro-loro. Oh, nggih. benten kowe gending sing kira-kira seneng to aku sing gumyak nggih mangke kula tak gending sing gagah nopo sing alus wah kewang iki anggar kowe nari ngono kuwi aku alus mau pelok nek no biayane semar mau ngrunjal ngrunjal gendingane asale genten kowe nek dolanan ya upama gagah ning sing alus kepiye sapa mangke kula caosi gending sing kepenak ya ning ning rong nong nong eleng eling nggih Kang eling kula eling gong jodoh iki ah, nggih <laughs> Ose, ose, kiki ngapa ya? Awange kiki wis digendengke ala-ala ose, wah panjen sing bunang menyalahi hukum kok. Kene agar palak-alak ose kok andang nung ala. Adat ah, ini juga kagol iki ya. ayo kenanti nalika ni kaula nyiwara kok delulet eh karang pilek ramu pileke ora leren-leren kok ndadak ngangguk, mandek kan ora ketan mung sepodo keidulanan dendang kasmaran bagus No, no no, no na no bangsa ngono. Ngono. Lirik ra rumangsa. Njuk sing dilirik panti asa ngono, tak kampleng mah kowe engko. Eh, laru bapakne kok suwiyah-wiyah kok ngono. Apik tenan iki mau ta? Nggih, Kang. Kuwi nek dinggo gawe dolanan kepenak banget. Ah iya, kan nggo dolanan. Diari mah mana dia tangnya cinta yuk terus biar dia risawa turun ke hati diari hmm. mana dia datangnya lintah le ngomong ki mah diwulak balik dari mata turun ke kali nene nene ana saka kok terus nang kali pawitan mata ora urus lurik pantiyoso jale ngandan anjur tibake eling-eling ladrang Ah, iki. Alah. Mangga. Wah, jan tak tanjake nyoh sarone nggo kowe yo. Aku tak merokke gerong aku. tak dibayar. Mergo kesemrul aku joget dadi lenutuk kleru. Wong ora, wong ora adong kene agek merloke joget apa-apa mah didadekake godri rak ya ora. Ah. Reka-reka godril-godril apa? Tak kone rene Bagong. wajan agek seneng-seneng nong nong nong ning nong nong ning nong ning nong nong ning nong nong ning nong nong ning nong gonceng gonceng kok ning nong nong ning nong nong eh. geger. Wah, kowe ora weruh gambyong, Gong. Kowe weruh aku gambyong wae. Eh? Bapakmu ki ketoke wong tuwa kok ngene biyen dek aku isih perawan eh apa. <laughs> isih nom wah, aku nek gambyong dek urung putung tanganku iki. Ayo metu jedul ngono ku terus celorot celorot celorot celorot. mata pirang-pirang pating crentel. Wong ngono kok umuk. Agek turu penak-penak malah dadi bribeni wong doting grebyuk. Saiki genten kowe sing gending, Gong. Biyane Semar Kang Gareng aku wis padha gending dhewe-dhewe. Kowe pelok bem. Pelok bem sing anu apik, apik ya bergadang pelok. Bah iki apik iki. berkadang kok tadi kena nggo gamlang ya. Jawa. iki jalan penak tenan iki. Wong papat joget kabeh soleh aku. Wah, sian Saya kemringet iki aku. pinter tenan Bagong. Dolanane penak iki. Berkadang kaya kena nggo dolanan. Piye, Pak? Wis, apal aku. Yu konco ayu berkadang mumpung dina malam Minggu bayem disabetke. <laughs>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 kembangan lan memuji ngono. Ning ora ngbayem, ora. Tak kira iso bisa seli kena ora <laughs> ora. Bisa seli bayem ora. Vitamin ngono. Eh, tole. Galu bendaramu paring sami to awake dhewe kudu sowan Onong ngersane Gusti musli Naranata Ngamarta, eh apa kang padha dipenggalih kumpule para iya ya Pak padha disebaya. Hmm. Eh, wis mambu gandaning kusuma.